gaiten dugu jendeari uh, kasu egiteko uh, distentziari, eh, uh, personen arteko tartea honi, hor, uh, bederen metro batekoa ezaitea, jela hor, uh, hidroalkolikoa jartzea, eh, proposaten dugu hori bezeruari, gaiten dugu ere uh, errespetatzea gehieneko kapazitatea edo edukiera, Dendaren zat, hori guri da gehiago gara kasu egitea, eh? uh, eh, gilinik uh, eh, ogoi persoena izan behar gira gure dana, kalkulatu dugun arabera, eta gure kalkulatu arabera. Horra, eta gero uh, eh, erretin dugu jendea ere, porsuk bedera itzordu bat hartzea egen iskaera eskolatzeko, edo porta zigortzen ari dugu ere uh, liburuak, hori giten dugu egunero eta eta ere uh, liburtegiekin uh, berba bat proposatuko dugu uh, etorzea denda ediki eta horako gauzak, horako gauzak uh, plantan e edo plantan ezartzen ari gira. Sartzeko elkarren beharko da dejiko jez maska bat? Erreten dugun maska ba, jarri behar dela eta ezken Gero, uh, guk ez dira pulisak, eh, zugu uh, debekatuko persona bati, ez, ez badu. Gehien dugu dienari ezartzea, bai. Baina goizuntan, esenputxara, adibide bat, dut, uh, etorri da, eta esplikatu dit ez zuen suportazen, eta ala ere, bon, ba, e, diferentzia eta xerritatu dut, eta ala, ez gira pulizak. Garbiketa mailan, zerbait berez egiten duzu edo egin beharko egunero? Ordainketa trenak, be, aioroz, uh, ditugu, eta euh, salmailak ere, hori, bon, logikoa, logikoa egin zaigu, albizamata eh, egiteko. Ukanen du, uh, eh, zekit, uh, eh, ondorio uh, ekonomikorik, elkarren gainan, olako uh, etxedaren ondotik uh, izango dira ondorioak? Egera, erretzen izun, uh, pozik idela berriz hastea, mehan uh, konsientik gira, balakigu, uh, egoera ekonomikoa zaila izan edera. Uh, Ekin behar da, jadanik, uh, libu dendek nekez, uh, ai, uh, libu dendak nekez ari girela usaian, hori eh, gabe, ez da rampa ebitate handiko komertsio gota bat, eh, da ezaita. Eta, eta orduan, horako krisi bat egin, eh, ez dakit eh, nola, nola egiten dugun, eh, zaila izango da, eh, eh Erraiten dute uh, badirela laguntzak, uh, zoritxarrez uh, aipatzen dituzten gauzak, bazte zere uh, maileguak, berriz itzuli beharko dira, uh, pagatu beharko dugu, eta eta ez dakit nola, nola la den. Eskat da. Gero, eh, espero dut, eh, eta eh, eskualdeak, eh, akiten lagunduko digutela, uh, ere. Hori uh, dute askok, galegina izan da. Uh, erantzunak ez ditugu baina discuti complicato questa emenda da, eh, l'air tout du sud a bakuri baxti de laici di brudana kadibes alemania ni garaian yakiras eh, lusitica nel etique eh, onice ailek de enfin il a pas que cela un gentilien sin komplikatuan zen, segitza, uh, eh, eh, kate guzia, liburoren kate guziak segitu behar zuen, edo uh, bat bakarrik segitu. Kwa. Ordoan, uh, ezin ginoen desberdinki egin, mehan, uh, bai, alemanian lortu dute desberdinki, eta berba, berba posible des, beste erabatez egita, eta, eta berba ere galtze gutxo izaita. Neretako, uh, liburua da premiazko e, bat bon ez berbaabil e goien bou bouan et ta gouvernoire que e suen a la Eikushi ata peñan ni ta